Dabba dabba dabba dabba dab means monk, I love but you. Dabba dabba dab in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June. He married them and very soon they went upon their abba dabba honeymoon. loved him. Each night he would find her there swinging in the coconut tree. And the monkey gay at the break of day loved to hear his chimpy say, Abba dabba dabba dabba dabba dabba dabba, said the chimpy to the monk. Dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba. dabba dabbing monkey taught me, chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba should the chimp to the monkey. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba should the monkey to the chimp. All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba dabba dabba dabba dabba dabba dabba means monkey, I love with you. Dabba dabba dabba in monkey talk means Jim, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba dabba honeymoon. På tal om nya ord som smyger sig in i det svenska språket, här kommer några till. Abba Dabba Honeymoon, som Debbie Reynolds och Carlton Carpenter sjunger om. Den 1 februari beslutar FNs generalförsamling med 44 röster mot 7 att förklara Folkrepubliken Kina som angripare i Koreakriget. Åtta länder, bland dem Sverige, lägger ner sin röst. I Korea trängs FN-trupperna tillbaka långt söder om den 38 breddgraden men den kommunistiska offensiven stoppas, bland annat efter förödande amerikanska flyganfall mot försörjningslinjer i norr. I mars återtar FN-trupperna Sydkoreas huvudstad Seoul och en del sydkoreaner går över 38 breddgraden. Under juli kommer diskussioner igång om ett vapenstillstånd. Överbefälhavaren för de amerikanska förbanden i Stilla havet och för FN-styrkan i Korea, general Douglas MacArthur, vägrar att acceptera den amerikanska regeringens riktlinjer för Koreakriget. I april beslutar president Truman att avskeda den oppositionelle generalen. Koreakriget och den internationella upprustningen skapar över hela världen efterfrågan på varor och det driver upp priserna på importvaror Ända sedan september förra året råder det i Sverige hög inflation. Riksdagen beslutar därför på förslag av finansminister Gunnar Sträng att införa flera nya skatter för att minska köpkraften.